بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشترى من مصر لإمراته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم हीअ सूरत यूसुफ इस्लाम पढ़ूं पिया ऐं एकवीह नंबर आयत आहे وقال الذي اشترى من مصر لامرته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تعويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون हाणे हिकिड़ी आयत आहे हिन में घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि पंहिंजो जंहिंजो कुझु बयानु करे चुका आहियूं हाणे वरी वल्लाह ग़ालिबुनि अला अमरी जे हिन हिसे ते थोरो तवजो था करियूं जो के त मुफ़सर आहिनि उन तमामु सुहिणियूं सुहिणियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि त अलाह ग़ालिब आहे पंहिंजे अमर में पंहिंजे जेको हुकुम करे थो उन में पंहिंजो जेको चाहे थो उहो करे थो या ॿी माना आहे त अलाह ग़ालिब आहे यूस अलाह इस्लाम जे अमर में जीअं चयईं तीअं यूसुफ अलाम खे कयईं पर ॿई माना पर ॿिन्ही माण्हुनि में जेके मुफ़सरनि कयूं आहिनि त ग़ालिब आमिर ई अमिर ई जी हीअ जेका हीअ आहे माना हुनजे अमर जे मुतालिक़ त कॾहिं अलाह ताला जे तरफ़ रुजू थो करे हीअ या यूसुफ अलाम जे तरफ़ रुजू थो करे बहरहाल असां तवजो कंदासूं त अलाह ग़ालिब आहे पंहिंजे अमर में पहिरीं अर्ज़ु कजे त हीउ जेको ग़ालिब अलाह ताला जे मुतलिक नालो आहे जो अलाह अलाह जो नालो आहे या ग़ालिब त माना में टे टे दफ़ा क़ुर शरीफ़ में इस्तेमालु थियो आहे पहिरीं सूरत आल इमरान में आहे त यंसर सर लखुम लाह ग़ालिब लखुम जेकर अलाह ताला तव्हांजी नुसरत करे मदद करे त पोइ तव्हां ते ॿियो केरु ग़ालिब नथो थी सघे इहो सूरत आल इमरान में हिकु सौ सठि नंबर आया उन खां पोइ सूरत अल अनफाल में आहे पोइ उन में शैतान जी ॻाल्हि शैतान जी आहे या पंहिंजे माण्हुनि जी जेके शैतानी नमूने जा माण्हू आहिनि उन जी ॻाल्हि आहे रोज़ अल्ला ताला फ़रमायो त कोई सई न लखु शैतान ऐं मालम अला ताला उन्हनि जा अमल सिंगारे थो छॾे पोइ काल ऐं शैतान हुनखे थो चवे काल ला ग़ालिब लखुमु यौम अॼु तव्हां ते केरु बि ग़ालिबु कोन्ह थींदो शैतान थो चवे पंहिंजे माण्हुनि खे त तव्हां ते अॼु केरु बि ॻाल्हि बि कोन्ह थींदो ॿिन्हनि नास माण्हुनि मज़ा उहा इन जार लखु आहियां तव्हांजो शैतान चए माण्हुनि खे छो त आऊं तव्हांजो साथी आहियां तव्हांजो पाड़ेसरी आहियां तव्हांजी संभाल कंदुसि तव्हां ग़लती न कयो शैतान चयो माण्हुनि खे फलमा माता अतल फेतान पोइ जीअं ॾिसे थो पंहिंजो नौजवाननि खे जेके मोबिना आहिनि या छा जेके ईमान वारा उन्हनि खे जॾहिं ॾिसे थो पोइ छा थो चए फलमा तरा नकस अख भई पोइ भॼे थो पंहिंजे पुठ ते पुठ ॾेई भॼे थो शैतान शैतान पुठ ॾेई थो भॼे ऐं चए थो काल इन भरी चए थो आऊं तव्हां खां छुटल आहियां तव्हां सां मुंहिंजो को वास्तो कोन्हे बरी आहियां तव्हां खां हुननि खे छे थो जेके संद साथी हुआ जॾहिं हिन जे चवण ते वेठे बुछड़ाई कई हुनखे खे चए थो आऊं भुलाई आऊं भुॼांव थो ऐं तव्हांजो कोन आहियां उहो यार अञा बरी तव्हां सां मुंहिंजो को वास्तो कोन्हे बरी आहियां तव्हां खां सम्झो इनी आराम माला तरो ऐं उहो ॾिसां थो जेको तव्हीं नथा ॾिसो यानी हिन जिबरी इस्लाम खे ॾिसे थो या मोमिननि खे ॾिसे थो या अलाह ताला जे हुकुम खे ॾिसे थो चए थो इन अरा माला तरह आऊं उहा सभु ॾिसां ॾिसां शइ जेका तई नथा ॾिसो इन अखा अलाह आऊं त अलाह खां ॾिजां थो चए थो शइ था थो चए माण्हुनि खे जिन खे होकारियई वरी कम ते आभारियई आई हुनखां उहो कमु करायो हाणे थो चयो हुननि खे चए थो आऊं अलाह खां ॾिजां थो तव्हां ॼाणो तव्हांजो कमु ॼाणे मुंहिंजो तव्हां सां को वास्तो कोन्हे इन अखा अलाह अलाह शदीदु ॼाणाए थो हुनखे अलाह ताला वॾो ख़सख़्त बदिलो वठंदड़ अथव तव्हांखे ख़बर आहे अलाए कोन्हे त आउं वञा थो भॼां थो हाणे इहा अठेतालीह आहे त आहे सूरत अल इन्फाल जी हिन में गालिब त तव्हां ते केरु ग़ालिब ॻाल्हि शैतान थो चए माण्हुनि खे जेके काफ़र आहिनि उन्हनि खे चए थो तव्हां ते केरु ग़ालिब कोन्ह थींदो पोइ चए थो आउं अञा भॼां थो शैतान थो चए हुनखे भई मुंहिंजो तव्हां सां को वास्तो कोन्हे हाणे टी नंबर इहा आयत आहे जेका ग़ालिब जंहिंमें लफ़्ज़ इस्तेमालु थी आहे थियल आहे अलाह जे मुतालिक़ अलाह ग़ालिबुनि अला आमरी वॾा किन अक्सरनि नासत यूसुफ़ इस्लाम पर ग़ालिबीन ऐं ॿिया घणा मतिलबु त आहिनि क़ान में घणी जॻहियुनि ते ला अला पसंदि थो करे जेके पंहिंजो हीअं आहिनि हीअं आहिनि अहिड़े नमूने सां उन्हनि खे पर हिते मां हिते ग़ालिब जे लफ़्ज़ में टे दफ़ा इहे इस्तेमालु थियलु आहे हाणे असीं था पढ़ूं हीउ कुशेरी साहिबु आहे पंहिंजो हुनजो तफ़सीर आहे लताइफ़ इशारात हुन में चवे थो कुशेरी पंहिंजो वफ़ात कई आहे चारि सौ पंजहठि हिजरी में कौल हू जल ज़िक्र हू अलाह ग़ालिबन अलामरी त चए थो अरादू ऐं यकून यूसुफ़ अल इस्लाम फिल जुब यानी भाइरुनि इरादो कयो त भाउ यूसुफ़ अल इस्लाम खे हुन जुब में विझनि हुन खूह जे हुन में त विझनसि वराध अलाह अराध अल अलाह अलाह तालाधो कयोसि मान उहो त ऐं यकून यूसुफ अलाह सरीर उल मुल्ख त बादशाहत जे तख़्त ते वेहे यानी बसि हू त तख़्त ते पोइ वेठा बि हुनजे पीउ खे बि विहारियईं जॾहिं हू आख़िर में आयो पोइ वरी हुन सजदो कयो ऐं यकून यूसुफ अलाह सरीरु मुल्क हुननि जो ख़्यालु हो त हिनखे त खूह में विझूं पर अलाह ताला जो ख़्यालु हो त हिनखे असां तख़्त ते विहारींदासूं उहो तख़्त ते वेठो फ़क़ान मां अराद अलाह अलाह ताला जो जेको इरादो हुयो सो उहो ग़ालिबु थियो अलाह ग़ालिबुन अलाह अमरी ऐं इहो चवे थो कुशेरी रहमत ऐं पोइ ॿी ॿी ॻाल्हि करे थो कुशेरी रहमत वरादू ऐं यकून यूसुफ़ अब्दन लिबन अबता उहो मिनस यारत हुननि इरादो कयो ॿाहिरिनि त यूसुफ आलाम खे बानू करे विकिणनि पंहिंजो हुनखे सयारो जेको सयारो माना सैर करणु उन मां छा निकिरियो त सैर थो कजे घुमजे फिरजे थो त सयारा काफ़िलो आहे जेको सैर थो करे ऐं सयारा इन करे टैक्सी ऐं गाॾी ऐं जेका उनखे बि अॼुकल्ह जे ज़माने में सयारा था चवनि त सयारा आहे चए थो हुननि चाहियो त विकिणे हिननि काफ़िले वारनि खे वराद अलाह ऐं यकून अज़ीज़ मिस्र तो अलाह ताला इरादो कयो त हुनखे सल्तनत ॾिए हुनखे वज़ारत ॾिए हुनखे बादशाह जे मुखरबनि वञा करे बादशाह जे ॾींहं जा निकिरे लिहाज़ खां वान महाराज़ा भई थियो ईअं जीअं अल्लाह ताला इरादो कयो इबरत ला तरा हक़ाल इनमहिल एतबार मतिलब चयो त इरादो त खूह जे तरे में विझनि अलाह सुहानो ताला इरादो कयो त ارادو बादशाह अचे तख़्त विहारे ऐं थियो ईअं जीअं अलाह इरादो कयो ऐं अलाह पंहिंजे इरादे में मथां हू थियो ग़ालिबु थियो इरादो कयूं त यूस अलाम खे बानू करे काफ़िले वारनि खे विकिणनि ऐं अलाह इरादो कयो त खेसि अज़ीज़ मिस्र मिस्र जो सगारो वज़ीर बनाए ऐं थियो बि ईअं जीअं अलाह इरादो कयो हाणे फरमाए थो जेकॾहिं अमर हू जी हाय रुजू थी करे यूस ॾांहुं अल इस्लाम ॾांहुं ऐं अलाह ग़ालिब हो यूसुफ जे मामले में त हुनजो मतिलबु थियो त अलाह यूसुफ जे कमनि में ग़ालिब हो जो खेसि छुटायाई इम्तिहान जे अंदा ऐं खेसि रिज़वान जे दर्जे ते पहुचायाई ऐं ख़ेसि निजात ॾिनाई तुगान जे फितने खां ऐं वरतल हरमान जो कशफ कयाई ऐं खोलियाई मथुस बुरहान ऐं सुल्तान जिन शैतान संस मामले में मखर कयो ऐं छुटायांई खेसि हासिरनि जे मखर खां ऐं क़ैद खां क़ैद जेको काफ़ कुते सां हुन क़ैदी माना मखर आहे छा की माना हुनजी रिथा हुनजी इन क़ैद जेको काफ़ कलम सां उहो क़ैद माना जेलखानो या उहो क़ैद न ई क़ैद क़ैद माना पंहिंजो रिथा मनसूबोबंदी पंहिंजो या छा क़ैद खां ऐं खेसि औता जे क़बर बनायाई ऐं बेशक अलाह ग़ालिब संस यूसुफ़ जे मामलनि में जॾहिं दबर या ख़ूफ़ी हक़ हू संस हक़ में पोइ था मोकिलियईं जेकी मुख आई त सुञाणे संस कहर जे सुल्तान जो ग़लबो ऐं संस तकदीर जो स्थी लाइ संसु तदबीर ते ग़ालिबु रहियो यूसुफ़ जे अमर में जॾहिं बरी आजो थियो यूस ज़ुलखा जे शहवत जे आफ़त खां जंहिं हुन कसरत कयो हम बि ही ऐं हू बि कसरत करे हा हम बि हा लौला अर हा बुरहान रबी अलाह ताला फ़रमायो जेकॾहिं न ॾिसे हा बुरहान संस रब जो इहो उन लाइ बचायो खेसि हर सूह ऐं फ़हशाह खां हाणे भई हिन खां पोइ फरमायो त औराद मन हसद हू ऐं अल अलाह तख़ून लहू फज़ीलतुनि अला अख़वत ही व ज़े वराद अलाह ऐं यखून लहू मुल्ख़ुल आर्द हुन हसद कयो त हिन जी फज़ीलत हिन जी न हुजे ऐं बाबा पंहिंजे पीउ वटि या ॿियनि माण्हुनि वटि या पंहिंजो पर अलाह जो इरादो हो त मुल्क़ बादशाहतुनि हुनखे मिले ऐं हुनजी फज़ीलत हुजे धरती ते मकान मां वराद अलाह ला मा अराद अदा ऐं ॻाल्हि उहा थी जेका अलाह ताला जो इरादो हो ऐं संदसि दुश्मन जो इरादो जेको आहे सो पूरो न थियो कोल कोलो जल ज़िक्रिबलाम यूस इस्लामु वरादु अलूस अलाह सरीमोल हाणे इन खां पोइ सैल बि रहमत अलाए जेको चारि सौ सतावीह हिजरी में वफ़ात कई आहे हिन ॻाल्हियूं कयूं आहिनि की जेको फरमाए थो त अलाह ग़ालिबन अला अमरही اختلفوا في هذه الكناية فقال قوم هي راجعة إلى الله عز وجل فتقدير الكلام لا يغلب الله شيء بل هو الغالب على أمره يفعل ما يشاء ويعلم ما يريد وقال آخرون راجعوا إلى يوسف عليه السلام ومعني الآية والله مستعول على عمر يوسف يسوسه ويهوته ويدبر عمره ولا يكله إلى غيره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما الله الصانع بيوسف عليه السلام وما إليه يوسف من عمره صائر وهم الذين زهدوا فيه وباعوه بثمن بخس وفعلوا به ما فعلوا قالت الحكماء في هذه अला ग़ालिबा अमर ही अमर याक़ूूब अलामी यूस अलाम अल अल अल अल अल अल अल अल अल अलाह यक़ुस्स रोया अला इती यूब अलाम चाहियो त पंहिंजो बयानु न करे यूस अलाम पंहिंजे भाइरुनि खे किसो पंहिंजो अला यक़ुस्स रोया अला इख़वती फ़ल अमर अलाह जो अमर ग़ालिब थियो ऐं ही न कस हुनजी ॻाल्हि किस किसो करे वरितो खे ॿुधाए वरितईं छा करे अलाह ताला जो हुकुम इहो अराद याक़ूब अलाह यकीदू फ़लब अमरहू हता खाधू अलाह ताईं याक़ूब अल इरादो कयो त हीअ ॿाहिरि हुन जा का रिथ न कनि हिन जे ख़िलाफ़ु का बुछराई जी रिथ न थियनि पर अलाह जो अमर ग़ालिब थियो ऐं हुन रिथ रिथी फसुम अराद अख़वत यूसुफ क़तलहू फ़लब अमरहू हता लम यख़्तलू पोइ इरादो कयो इहे भाइरनि त हुनखे क़तलु कनि पर अलाह जो इरादो ग़ालिबु थियो जो हुनखे क़तलु न कयऊं करे न सघिया न कयऊं सुम्ह अराधू ऐं यल फिल जुब यल तक़ित हू बहादु सियारत फ़ंदुरुस्तु इस्म हू हुननि इरादो कयो त हिनखे यूस अलाम खे विझनि पंहिंजे जुब में खूह जे पर जो जीअं खो खणी वञे सियारो वारो हिनखे ऐं हुनजो नालो मिटिजी वञे हलियो ऐं पोइ हिते न रहे माण्हू हुनजो नालो न ॿुधनि फ़लब अमर हू पोइ अलाह ताला जो अमर ग़ालिबु थियो हतालम यंद्रस इस्म हू वसार मज़कूरनि मशहूरनि जो सदन नालो जेको आहे सो कंहिंखे कोन ख़बर सवाइ तौरात में तौरात में हुनजा नाला आहिनि पर ॿियनि माण्हुनि खे हुननि जे नालनि जी ख़बर कोन्हे त ॿारनि जा नाला छा हुआ क़ुर में हुनजो ज़िक्र न आहे पर ज़िक्र मशहूरु आहे यूसुफ़ इस्लाम जो तौरात में क़ुर में जिते किथे यूसुफ खे सभु कयो थो सुञाणे हुननि खे केरु कोन थो सुञाणे सिम भाऊ हीअ कूर ममलूकनि हुननि गुर खे विकी छॾियो पंहिंजे बबाउ खे त जीअं हू ममलूक थिए ग़ुलाम थिए बानो थिए ग़लति अमर हू अलाह ताला जो अमरु ग़ालिबु थियो हता सारा मल वल अबीद बहन य पोइ बादशाह थियो वॾो बादशाह हुनखे ॼण मिली वई वज़ीर थियो वॾो ऐं पंहिंजो बाना थी विया लिया ऐं हुननि जे साम्हूं ऐं पाण बि हुते मोहताज पहुता पंहिंजे ज़रूरत जे लाइ त असांखे खाधो ॾिए त या आयू हल अज़ीज़ या आयू हल अज़ीज़ वेठे कयूं या आयू हल अज़ीज़ वेठे कयूं हुनखे नखिल मिनल पर पंहिंजो इन चयूं त असीं तोखे मौसम मां था ॾिसूं हिनजो वेठे कयाऊं पंहिंजो सुम तदबरू ऐं यखुनूं मिमादी क़ौमनि सालिमीन हिननि इरादो कयो हा इन इन खां अॻु में फ़र्माई त सुम अरादू ऐं यखलू लहोम वझ अबीम हुननि इरादो कयो त हज़रत यूल इस्लाम जे चहिरे खां परे थी वञे हलियो अचो हुननि जो चहिरो ख़ाली थिए हज़रत याकूब जो हिननि ॾांहुं तवजो करे पर अलाह अलाह जो इरादो पूरो थियो कलब अमर हू हतास दौक अले हिम कल्ब अबी हिम जेसि ताईं हुननि जो पंहिंजे वाद साहिब जो कल्ब जेको आहे सो हिननि खां परे थी वियो हलियो ऐं ॾांहुं तवजो न कयईं ऐं ॾांहुं न ॾिठई जॾहिं नमूने सां हिन चाहियो त असां ॾिसु ॾिसे हज़रत याखू भले साहब सुमत दॿरू यखून क़ौमनि सालवीन हुन तदबीर ते कई त असीं इहो कतलिया हुनखे परे उछले हुन खां पोइ साल साल थी वेंदासीं क़ौम साल ताईबीन तौबा कंदासूं फ़लब अमर हू अलाह ताला जो अमरु ग़ालिब थियो हता नसू ज़िम्ब मसरू हत आख़िर यूसफी आख़रल अमर बाद अरब सनतनि जो हुनखां ॻाल्हि विसरी वई ऐं पंहिंजो गुनाह जी ॻाल्हि विसरी वई ऐं गुनाह ते इसरार कयूं जेसिताईं जो वेसि आख़िरि में वञी नेठि इक़रार कयूं पोइ हिन फरमाइ चालीहनि सालनि खां पोइ जो यूस वटि वञी चयऊं त असां वकालू इनकुन्ना इन कुन इनकुन्ना ख़ात वकाल अब हिम इना कुन्ना ख़ातन इनकुना ल ख़ात आहिनि पंहिंजे पीउ खे था चवनि पंहिंजे यूस आल खे ऐं याक़ूब खे इना कुन्ना ख़ातिन पोइ उहो त आख़िर में चवनि जॾहिं घणा साल गुज़री विया हलिया सुम अरादू ऐं यगरू बि इस्मिल क़मीस उदम वल बका पोइ इरादो कयूं त हज़रत याक़ूब अल इस्लाम खे धोखो ॾियनि पंहिंजे कमीस सां ऐं पंहिंजो हुन में रत उछले ऐं पंहिंजो रोई रड़ी हुन वटि वञनि त ग़लति अमर हू अलाह ताला जो अमर ग़ालि थियो हता लम यख जो हुनखे धोखो न ॾेई सघिया ऐं हतु अल इस्लाम सम्झी वियो हलियो ॻाल्हि खे वकाल बल सवरत लख़ुम अन फु अमरा हत याकू अल इस्लाम चयो त तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि ठाही आहे पंहिंजी तव्हांखे सवली लॻी आहे इहा ॻाल्हि जेका पर इहा ॻाल्हि आहे ईअं कोन जीअं तई तव्हां चओ सुम अताल हू मोहबत हू मिन कब मिन कबल अबी फग़लब अमर हू हत असदादत मोहबत पोइ शौक़ फी कल हुननि चयो थिए त हज़रत याकूब अली जी मोहबत हुनजो घटिजी वञे हली उहो कोन हूंदो जेके चुल्हि ते दिलि ते जेके विसर उसरियासे विसरिया त विसरी वेंदो हलियो हज़रत याकूबल खां यूसुफ़ जॾहिं जे अखियुनि जे साम्हूं न हूंदो त हुन खां विसरी वेंदो हलियो हुननि ईअं त चाहियो पर अलाह जो अमर ग़ालिबु थियो हथा लम हथा अज़दादत मुहबत मुहबत पाण वधी वई हली हज़रत याक़ूब अल जी ऐं शौक़ु हुनजो पाण हुन क़ल्ब जो शौक़ु जेको आहे सो वधी वियो हलियो अजति मुहबत ब शौक़ी क़लबी सुमत दबुर यूसुफ़ त ख़लस में सिजनि बि ज़िक्रु साखी यूस अलाम चाहियो थिए त साखी चवे जो ज़िकिर वञी करे बादशाह वटि पंहिंजो जीअं जेल में या निकिरे पंहिंजे क़ैद मां या निकिरे क़ैद वकाफ़ कलम सां सुमत तदबु यूस खलदिस्म सिजनि सिजनि माना उहो क़ैद उहो जेल बि ज़िक्र साखी फ़क़तल बि अम्र हू पर अलाह ताला जो अम्रु ग़ालिबु थियो हता नसीब साखी फी ज़िकिरु हू तेसिताईं जो साखी खां ॻाल्हि विसरी वई हली जो ज़िकिर करे पंहिंजे बादशाह वटि फी पोइ उन तरह सां हज़रत यूस इस्लाम केतिरा साल पोइ अञा बि रहियो पंहिंजे जेल में हिन में सिजन में अहतालथ इमर अज़ीज़ अन ततरख मुरादत अन नफ़्सा हता कालत माराद सूवन अमरत अज़ीज़ जेका ज़ुलहख़ इस्लाम हुन इरादो कयो त इहो उछले पंहिंजी तोहमत जेका असां हज़रत यूस अलाम ते जो ॾिसी वरिता आहिनि ओछितो पंहिंजे इन हालति में त चई त हिन कहिड़ो इरादो उन उन फ़ैसिलो उन माण्हू जे मुतलिक़ जेको इरादो थो करे तुंहिंजे आयल जे मुतलिक़ अहिड़ो ख़राबु त उन ॻाल्हि हुनखे मञण में कोन आई अलाह ताला जो अमर ग़ालिबु थियो जो संसी घर वारनि वञा कंहिं माण्हू जेको आहे सो शाहिदत शाहिद ॾिनी जंहिं वञा साबित थियो त पंहिंजो हज़रत यूसुफ अलाम सचो हो ऐं पाण कूड़ी मुआज़ा मनराद बि अहल मुनरादूअ फ़ग़लता शाहिद मेन आलास पंहिंजे ई घर मञा को ॿारु हो या वॾो हो जंहिं इहो कयो पंहिंजो शाहिदी ॾिनी त हीअं कजो त पोइ ख़बर पए भई हिन किनायत में इख़्तिलाफ़ु आहे जो इहो मूं त ॻाल्हि करे छॾी तर्जुमे इनशा हाणे इस्माहिल हक़ी आहे रूहल बयान जो तफ़सीर तफ़सीर रुहल बयान फी तफ़सील इस्माहिल हक़ी वफ़ात कई आहे यारहं सौ सतावीह हीअ पोमो आख़िरी ज़मानु ॿ सौ टे सौ साल अॻु जो आहे अलाह ग़ालमला आमिर ही हुन मुतलिक़ फरमाए थो अलाह राज अलाह हे لا يرده شيئا ولا ينازعه أحدا فيما شاء ويحكم في أمر يوسف وغيره بل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الأمر كذلك فيأتون ويزرون زعما منهم أن لهم من الأمر شيئا وإني لهم ذلك हाणे हीउ छो जो ईरानी हुयो इस्माइल हक़ी रहमत अलाह त पोइ फारसी जा बि शेर ॾिना अथसि मौलाना रूमी जा ऐं ॿियनि जा त बूद हर कसी रॉ देगर गुन राय न बाशद मगर आंश खाहद खुदा हुते इहो फारसी जो शेर थो चए हुन खां पोइ चए थो जवाफी बादल आसार इन अलाह ताला यकूल इब्न आदम थुरीद वरीद्न आदम जो औलाद चाहे थो ऐं आऊं चाहियां थो अला यकून इलाह मां उरीद पर उहो नथो थिए जेको सवाइ उन जे जेको आउं चाहियां थो फ़इन सलम तली फ़ी मां अरीद आती तक मां अथुरीद पोइ जेकॾहिं तव्हां तस्लीम थियो था मुंहिंजे चवण ते मुंहिंजे इरादे ते त पोइ आउं तव्हांखे अता करियां थो जेको तव्हीं चाहियो था भई इन आज़ फी मां उरीद पर जेकॾहिं तव्हां भॼो था जेको आउं चाहियां थो उनखां भॼो था इत बा फी मां थुरीद पर मुंहिंजो चवण मुंहिंजो इरादो जेको आहे सो तव्हांजे पोयां थो अचे ऐं उहो कतिल त उहो ई ग़ालि थींदो सुमला यकून इलाह मां उरीद पोइ न थींदो सवाइ उनजे जेको आउं चाहियां थो पोइ अदब मां अलाह अलाह फिल वक्तु भला यूरीद अहदा सगैर हू पोइ अदब जेको आहे अलाह अलाह सां वास्ते अदब इहो आहे त माण्हू तस्लीम करे वेचारीअ वारे विधा कम करीम ते करणु खपे जो उफी ऑफ जेके सभई कम सुपर्द कजनि रब पा खे इहो जेको आहे सो अदब आहे अलाह ताला जो ऐं यस तसरमल अब्द लिमा अज़हर आज़हरो ताला फिल वक्तु जेको अलाह ताला ज़ाहिर करे त ईअं करणु खपे त हूअं ई कजे बसि भला इहो रीद अहदास वग़ैरह ॿी ॿी ॻाल्हि न सोचिजे बसि ॿी ॻाल्हि जी चाहत न चाहिजे कंहिं रिवायत में आयो आहे त अलाह ताला फ़रमाए थो त चइबा अदम बकाश शइ चाहे थो को इरादो करे थो ऐं आउं बि को इरादो करियां थो पर थिए कुझु बि नथो सवाइ उन जे जेको आऊं चाहियां थो जंहिंजो आऊं इरादो करियां थो पोइ जेकॾहिं हू सुपर्द करे थो पंहिंजा मुला मूं ते हुन बाबति जेकी आउं चाहियां थो त अदा करियांसि थो जेके हू चाहे थो ऐं जेकॾहिं मूं सां मुख़ालिफ़त था करियो हुन में ई जेकी आउं चाहियां थो पोइ लॻा पिया हुजो भले में जेकी चाहियो था पोइ थिए कुझु बि नथो सवाइ उन जे जो आऊं चाहियां थो पोइ हक़ी रहमत रहमतु जेको आहे फरमाए थो पंहिंजे तफ़सीर में त अलाह सां हलण में अदब इहो ई आहे त बानू पंहिंजा कम अलाह जे हवाले करे छॾे जीअं अलाह ताला कंहिं वक़्तु ज़ाहिर थो करे माण्हूअ खे न जुगाए त उनखां सवाइ ॿिया अहदास ॻोल्हींदो वते हल पंहिंजे वेचारीअ वारे विदा कमु करीम ते पंहिंजे शाइरु चयो आहे पोइ साईं बिताई साहबु आहे या ॿियो को शाइरु आहे तफ़सीरु बहारमदीद फी तफ़सीरु अल मज़ीद इब्न अजीबा आहे जेको ॿारहं सौ चोवीह इजवी में वफ़ात कई आहे उहो फ़रमाए थो त अलाह ग़ालबन अलाम ही काल बाज़ुल मुफ़सरीन हाज़िल आयति हीअ कुतबिल हाज़ सूरत हीअ तमामु सुहिणो नुक़्तो अजीब इब्न अजीबा आहे उन बहरदीद जो साहिबु तफ़सीर मदीद की तफ़सीरु अल मज़ीद उहो फरमाए थो त हीअ आयत जेका आहे अलाह ग़ालिबुन अला अमरी ऐं उनखां अॻियो जेका ॻाल्हि थी वई हली इहो सॼी आयत पूरी जेका हिन सूरत जी कुतु आहे यानी हिन ॾांहुं सॼो तवजो अट्रेक्शन जेका थींदी जीअं कुतुब लिताबुतु आहे हिन सॼी सूरत जो सुमाल अराद आदम अल बका फिल हाणे हितां शुरू मथां खां करे थो हज़रत आदम अल इस्लाम चाहियो शैतान जॾहिं आयुसि वटि सूरत हराफ़ में पाण ॻाल्हि चुप करे चुका आहियूं त आदम चाहियो त मूंखे बका मिले जन्नत में पर इरादो उहो थियो मां अराद अलाह हुज़ारिक अला अल अलाह जो इरादो ईअं कोन हो फ़कान अल अमर मुराद अलाह पोइ थियो ईअं जेको अलाह ताला चाहियो वराद इब्लीस ऐं यकून रहसल बररत खिराम इब्लहीस चाहियो त आउं जेको आहे रईस थियां मोतबर थियां सभिनी बररतुल खाम जो जेको आहे पंहिंजो आहे जेका दरबार आहे पाक जी जेका हुन बररतुल खिराम जी उनजो आऊं रईस थियां वराद अलाह ऐं यकून इमाम अल कुफरतल पर अलाह जो इरादो हो त ई इमाम थिए काफ़रनि जो लीमन जो फ़क़ान अम कान अमर खमा अराध अल अलाह पोइ थियो ईअं जीअं अलाह ताला पंहिंजो इरादो कयो वरादुल नमरूद हलाख इब्राहिम अलाम नमरूद इरादो कयो इब्राहिम अलाम खे हलाकु करे अलमद पर अलाह ताला इहो न चयो फ़क़ान अल अमर खमा अराध अलाह पोइ अलाह ताला उहो उहो थियो जेको अल्लाह ताला इरादो कयो पोइ आराध फिराओ मूसा अल इस्लाम व न ही व न इस्लाम पोइ फिरोन चाहियो थिए त मूसा आल इस्लाम खे हलाकु करे पोइ उहो हलाक कोन थियो अलाह ताला जो इरादो हुयो त मूसा आल इस्लाम खे बचाए ऐं पंहिंजो निजात ॾिए ऐं फिरोन खे हलाकु करे पोइ थियो ईअं जीअं अलाह ताला चाहियो वराद दाऊद अलाम ऐं यकुन मलक वलदी मीशा वराद अलाह वरादुह यखून अल इस्लाम फ़क़ान ख़मा अराद अलाह मीशा जेको पुटु होसि पहिरियों हुन भा चाहियां थी त हज़रत दाऊद दाऊदलाम त उहो बादशाह थिए पर अलाह ताला जो इरादो हो त सुलेमान अल इस्लाम बादशाह थिए पियो थियो ईअं जीअं अलाह ताला चाहियो वराद अबू जहल हलाक कशी नागा मोहम्मद सलाहु आल वसलम नबूअल वलीद बिन मुग़ैरा अबू जहल चाहियो थिए त रसोल सलम खे हलाक करे ऐं नबूअ जेका असां मिले वलीद बिन मुग़ैरा खे फालक अलाह अबा जहल उहा नबा मुहम्मदनि सलाहु वसलम अबू जहल खे अलाह ताला हलाक कयो ऐं नबूअत मुहम्मद मुस्तफ़ा सलम खे मिली उहा कामियाबु थी आद अल मंज़र बिन आदि अलबाफ़ित दुनिया फाहिल कल्ला वखरब मुल्क़ हुओ आदि जेको हुओ मंज़र बिन आदि ज बाग़ ठाहियो जनत ठाही जेका धरती ते पोइ हुन चाहियो थिए त दुनिया में हमेशह हुजे बका हुजे हुनजी हाल हुनखे अलाह ताला हलाकु कयो ऐं संस मुल्क जेको आहे संस बादशाह जेका असां ख़तमु कयईं पोइ हुनजी जनत जेका आहे असां ग़ाइबु आहे हाणे माण्हुनि खे कनि खे के रसोल जे ज़माने में को माण्हू ॾछीअ ते हुयो पोइ हुनजी गुम थी वियो हली पोइ वेंदे वेंदे ॻोल्हींदे ॻोल्हींदे हिकिड़ी जॻह ते पहुची वियो पोइ माण्हुनि चयो त इहो शायदि इरम ज़ात इमाद इहो इरम जो बाग आहे अछा इहो हिन जो छा जो बाग जेको हुयो उहा अराद इरम अल आदि आथी अधी बनी ज़ाती बा अमाद या आखी बि हल जन्नत हुन इरम बि जन्नत ठाही पंहिंजी ऐं यसकना ख़ालिदन फी आहे जिते हमेशह हुते रहे इरम शह जो ॿियो शाह ॿियो आहे हू जेको आहे निमरूद जेको आहे ॿियो आहे ऐं यस्कनहा ख़ालदन फी आहे त हमेशह रहियो ताला हुनखे कूड़ो कयो हाल बहन हू बहन हा बेब हा अनो हथ आहे मात बि हसरत हा पोइ हुन खां निकिरी वियो हलियो ऐं हसरत में मरी वियो हलियो पंहिंजे हुनजे कुर्त बि राम जेको छह सौ एकहतरि हिजरी में वफ़ात कई आहे जंहिं हुन त तक़रीबन इहे ॻाल्हियूं कयूं आहिनि जेके पोइ वरी हक़ीम रमत कयूं आहिनि अहिड़ी क़िस्म जा सभई नुक़्ता जेके बयानु थिया उहे कुर्त बि हिते हाम जामिल क़ुर जाम अकामुल क़ुर तफ़सीर आहे हुनजो اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أزواجه وذرياته